我一生没干一个损人坏事，所以说好有福。凡是过年的，我家里都是。 alaihi wasallam hadis sahih rawahu Imam Bukhari di sahihnya wa hadza li rabbin hasana Muhammadin wa anqadna min dhulmatil jahli wa dayatihi Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-muqtar man da'ana ilayhi Ishidni wa qadna dana rabbaika ya mahdazana wa adana Sallallahu salam wa barak alaihi wa ala Alhamdulillah iladhi jama'ana Di adal majma'il kareem Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha suci dan luhur Tiada satu pun dari ciptaannya terkecuali merupakan pimpinan hikmah ilahi untuk mencapai keluhuran apakah itu berupa musibah apakah itu berupa kenikmatan musibah menanti perbuatan sabar hambanya dan senjata penghancur musibah yang terkuat adalah berusaha. Menjadi berusaha. Berusaha namun hati yang berusaha. Karena Allah Maha Mampu tidak memberi musibah atau memberi musibah yang lebih dari itu. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Aku bersyukur ketika datang musibah sebab beberapa hal. Di antaranya Allah tidak menimpakan musibah pada imanku. Yang kedua, Allah mampu memberi musibah yang lebih besar dari musibah yang telah datang padaku. Tapi dia memberikan musibah itu pada Allah mampu memberi yang lebih dari itu. Yang ketiga, Allah jadikan setiap musibah adalah penghapus dosa. Nah ini sudah kita ketahui sebagaimana sahabat Nabi kita Muhammad SAW bahawa semua hal yang tidak mengenakan musibah itu semua adalah penghapusan dosa dari Allah walaupun sekedar kegundahan hati saja itu pun menghapus dosa-dosa kita maka pada bagaimana aku tidak bersyukur berdasarkan musibah pada sini Allah dan Allah kesabaran yang puncaknya adalah bersyukur dengan datangnya musibah sabar-sabar dengan syukur itu justru menelur musibah merubah musibah menjadi kemudahan kalau yang sedih dengan ujian sakit sakitnya diberi kesembuhan oleh Allah kalau yang diberi ujian besar Allah Allah akan kekayaan dan kemakmuran dan kecukupan baginya kalau ia mendapatkan masalah apapun, Allah siap menyelesaikan seluruh masalah apapun dan tidak ada satu makhluk pun mampu menyelesaikan seluruh masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun yang muncul, Allah Maha mampu menyelesaikannya. Sekecil-kecil masalah seekor semut yang ingin mengangkat sebutir kakinya, sampai masalah perputaran pengalir semesta dan jagat raya yang demikian luas. Sampai perasaan seekor semut yang ketakutan atas melintasnya tentara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam Allah katakan. Sampai perasaan hamba yang sedang kerisauan di dalam kesendirian dan kebingungan, dia tidak melihat atau tidak mengadu kepada temannya yang dia saja Allah Subhanahu wa taala mendengarnya melihatnya dan siap untuk menghilangkan musibah dan masalah-masalah kemarahan kita itu sama dengan yang mulia enam siapa yang ingin kepada Allah ini makin hari yang maha pengatur dan Sang Maha Pemberi dan Sang Maha memudahkan makin hari makin dihidupkan. Saudara-saudari ku yang memudahkan datang ajakan luhur kita meninggalkannya padahal kita mampu Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan. Ada yang belum bisa mengerti Al-Quran layaklah membaca Al-Quran walaupun ada yang belum bisa membaca Al-Quran layak belajar walau dia belum bisa membaca Al-Quran layak mempelajarinya tapi saya sibuk begitu, saya tidak bekerja, saya punya tugas, saya punya keluarga. Kita bicara pelayan barunya untuk mempelajari. Mau setahun sekali, mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, atau setiap hari, namun hatinya tidak menafikan atau menolak atau menjadi. Demikian pula syariat Allah bagaimana hukum untuk hukum sholat, bagaimana hukum zakat, bagaimana hukum puasa, bagaimana hukum haji, bagaimana hukum hukum-hukum lainnya hal seperti ini semuanya butuh dipelajari dan semakin dipelajari sampai ya kita ratusan tahun kita pelajari belum selesai. Namun layak kita pelajari di saat waktu luang kita jauh lebih baik kita isi dengan ilmu-ilmu dari pada yang kita jawabkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hingga kita semakin mulia di sisi Allah, orang yang hidupnya niat untuk belajar Walau ia bekerja atau mempunyai usaha lainnya, Mansalah kadari dalam jalan suci ilmu mansalah Allah dalam kadari dalam jalan. Barang siapa yang melintas di jalan kehidupan sambil memikirkan dan peduli untuk mencari ilmu Allah mudahkan dalam surga Aidu tajalli rahmat tajalli minar rahman Aidu tajalli minar rahman ni'mat ni'mat ni'mat ketika Ibu mulia dalam salah satu nasihatnya menyampaikan Jika Allah subhanahu wa ta'ala membuka takdir manusia untuk melihat Tuhan dalam saat-saat yang terindah atau melihat sang Nabi yang merupakan makhluk yang terindah dari seluruh ciptaan Allah. Nabi adalah ciptaan dan tidak lebih dari ciptaan. Tapi ciptaan itu adalah ciptaan yang terindah dari semua ciptaan. Itulah saya di dalam Jika seseorang mengingat ada satu sosok orang yang paling ramah, paling lembut, bagi kasih saya hari baik orang datang dengan dosa kepada yang hidup dimohonkan pengampunan musuh-musuhnya berusaha dilindungi untuk tidak wafat ke semuanya supaya nanti keturunannya bisa selamat pada kali itu di orang lain orang yang paling lemah lembut seperti ini maka siapa yang tidak merindukannya riwayatnya tidak sedikit menangisah bagi orang Allah sedang mencari jauh yang jatuh di kamarnya malam hari saat itu cuma ada berita tidak ada lampu seram hari marah-marah tidak ketemu Rasulullah masuk maka terlihat terjelas jauh itu hingga berkata sedikit Nisha maaf Tuhan Rupa Ya Rasulullah kau ini terlalu sekali Ya Rasulullah Kenapa? Karena aku mencari jauh, dari Nabi Tidak ketemu kau masuk langsung ke Ya Rasulullah Tidak ada masyarakatku Bukan Rasulullah Berdalam seperti lampu Kau percaya lampu ini menyakitkan mata Cahaya Muhammad tidak menyakitkan mata Tidak melihat terang-terang Menyakitkan mata Tapi kau lihat jelas seluruh alam semesta سراج المنير صلى الله عليه وسلم عليه وعليه dan saudara-saudara itu yang dimuliakan maka ketika salah satu sahabat datang kepada salah seorang istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan di dalam Abdul Bani dan berkata Sifri Rasulullah Sifri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumumkan Cuba aku ingin dengar dan ingin lihat atau ingin dengar ceritanya bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah diriwayatkan di dalam ayat ini Nabi bin Abi Talib karena Shamsu wa Tamar dia dua periode seakan-akan bulan dan matahari berada di wajah Nabi Muhammad SAW. Dan sudah itu yang mengatakan Maka berkata Umur ini Kalau tidak salah Mengalaman Tidak empat puluh kali Yang mengambil cermin Melihat Wajah Rasulullah Tapi ini juga mengaca Ini juga wajah Rasulullah Nah itu melihat cermin Yang dilihat bukan wajahnya Tapi wajah Rasulullah saya bertanya lagi, mana cerminnya ini memperlihatkan wajah seindah ini? Inilah wajah Muhammad. Kata inilah wajah Nabi Muhammad. ini dipakai untuk berkaca dan bercermin oleh Rasulullah sekali. Setelah itu, ia tidak mau menampilkan bentuk lain selain wajah Nabi Muhammad. Bagaikan rekaman foto yang merekam wajah dengan Muhammad Sallallahu ini wajah Rasulullah. Saudara-saudara itu yang mengatakan langkah indahnya kita di bulan Ramadhan, ini Ini bulan Rahim Ini bulan Lugur Ini bulan selamatnya Nabi Musa dari penjara Fir'aun Ini bulan terbelahnya Rahim Ini bulan Muharram bila kita berakhir dari dalam hati Allah Musa selamat dan tampilan Firaun dan bila ini selamatnya Nabi Muhammad dari banjir yang demikian besar dan bila ini banyak perkawalan dimakan oleh Allah kepada hamba-hambanya lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka perbuatan doa dan menajat jadi kualitas di dalam sahibul bukhari bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari 10 Muharram besok 10 Muharram sunnah tidak wajib sunnah beda dengan wajib kalau sunnah tidak dilakukan tidak dapat dosa dilakukan dapat dosa kalau ini tidak dilakukan karena besar, kalau dilakukan dapat pahala. Jadi itu yang menggunakan sunnah berpuasa besok pada tanggal sepuluh malam. Ia akan dalam sahih muslim puasa satu hari yaitu sepuluh malam sama dengan pahala puasa sepanjang tahun setahun menghapus dosa setahun yang lalu menghapus dosa setahun yang lalu ini dosa apa? namun ada riwayat sahih Bukhari bahwa Rasul tidak pernah memperjuangkan ingin puasa sunnah ingin berpuasa pada suatu hari memaksakan diri untuk puasa di suatu hari melebihi puasa sebelum haram kecuali kuasa Allah yang wajib. Selain kuasa Allah, kuasa sunnah seluruhnya yang paling dicintai oleh Rasul, kuasa sepuluh mahrum. Nah, selanjutnya, saudara-saudara yang dimulakan, dia mampu kuasa kuasa. Yang sakit pada halaman atau dalam perjalanan atau lainnya, Allah tidak memberi kesempatan untuk mengkodoknya. Selanjutnya, teruskan lagi. Ya. Disunahkan puasa itu hari ini dan besok. Tanggal sembilan dan tanggal 10. Kenapa? Asalnya puasa itu hanya sepuluh Muharram, bukan sembilan sepuluh. Tapi ketika Rasul dikabari di akhir hidupnya ya Rasulullah orang-orang Yahudi puasa sebelum orang itu puasa sebelum orang itu sama Rasulullah dia sudah tahun depan aku akan puasa sembilan dan sepuluh malam tahun depannya beliau berbuat apa? Jadi Imam Syafi'i dalam nadanya telah mengatakan sunnahnya puasa sembilan dan sepuluh itu sunnah makanya demikian mau yang sepuluh saja boleh. Yang tidak puasa, tidak mampu puasa, doakan yang puasa supaya puasanya diterima Allah. Ya, kalau wanita berarti sebagian dengan halaman, ada saudara-saudari, beberapa beberapa berapa misiku pekerjaan tidak mampu puasa, doakan yang puasa ini supaya dikabul puasanya. Yeah saya ini sedang sakit, saya konsumsi obat Pagi, siang, sore, malam, tidak bisa nih Kalau tidak konsumsi obat, nanti alatnya akan Ya sudah, siapkan buka puasa, buat yang puasa Itulah cara kita yang terbaik Untuk tidak melepaskan kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu SWT Sedangkan ibu yang menjaga sampai lahir kepada hati mulia yang kita baca tadi tujuh golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Maksudnya naungan ini adalah eh, anji atau penunjuk atau pahala atau ayu yang memayungi kita di hari pada masyarakat tertentu dari panas matahari yang jika matahari itu berpijar dengan panasnya seperti saat dia berpijar kepada masyar tidak ada kehidupan di permukaan bumi dari panasnya matahari yang sudah hilang cahayanya tinggal panasnya matahari yang gelap gulita bagaikan bola hitam yang penuh dengan panas dan menakutkan semua cahaya hasilnya kecuali cahaya hamba-hamba beriman yang dipimpin oleh cahaya yang paling beriman Sayyidina Muhammad SAW mereka yang berani berat mereka cahaya yang lebih dari bintang-bintang dan dia Allah yang maha tunggal dan maha penyimpin Maha memberikan cahaya kepada hamba-hambanya dengan cahaya kebenaran, cahaya kedamaian, cahaya kebahagiaan, dan cahaya kemudahan, cahaya keluhuran, dunia dan akhirat. Maha suci Allah dan maha indah berapa indah jiwa yang menyembah Allah. Tidak namakan Allah dengan makhluk sebagaimana firman yang disebutkan di syait Allah tidak pernah bisa disamakan dengan makhluk tapi Allah mendengar ya nama besar Allah tidak itu dirinya Allah melihat tapi tidak butuh mata Allah pun sudah mengucapkan firman dan wahyu tapi tidak butuh lisan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat tapi tidak membutuhkan jasa Haji Nadir karena penglihatan Allah lebih dari seluruh penglihatan makhluknya dan bersumber darinya lah seluruh penglihatan makhluknya dan tidak ada satu makhluk melihat kecuali dari anugerah Allah dan tidak ada makhluk mendengar kecuali dari anugerah Allah dan makhluk tidak bisa mencipta pendengaran dan penglihatannya sendiri bahkan tak mampu mencipta asal muasal dirinya yang terbuat dari sel yang tidak terlihat mata Allah yang Sufana Allah yang menghidupkan di bumi Allah yang akan mengangkatnya di alam ul Dan di alam ul itu Akan datang malaikat setelah kau diusuh Masuk ke dalam kubur Lalu ditinggalkan mereka dari dalam sahih Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang dikuburkan itu mendengar bertakan-takan kaki orang yang meninggalkan pemakaman yang saat dia dikubur. Jika selesai pengumpulan orang tua, maka akan kaki mereka yang meninggal dan masih menaruh desi botol. Selaku tindakan mereka memperlihatkan sembari dan berkata mahal muka Tuhan terbaju. Apa pengetahuan tentang orang ini? Jika ada orang yang beriman, dia akan menjawab, Buah Muhammad, Buah Muhammad, Buah Muhammad. Jika ada orang yang munafik dan banyak berdosa dan berkata tidak tahu. Saya sadar itu hari itu akan datang kepada kita. Semoga di saat kita ditanya, saat di saat kita turun di dasar bumi dan panah bidang, di saat tanah lahat itu ditutup, orang-orang mulai selesai mengumpulkan berdoa-doa, Lalu langkah-langkah terbenar berdesakan meninggalkan makam kita dan kita sendiri Di saat itu diperlihatkan bahasan hari dan kita menjawab Huwa Muhammad, Huwa Muhammad, Huwa Muhammad Celah kalau mereka yang tidak bisa melapatkan nama itu saya. saya mengucapkan la ilaha illallah walaupun orang saya tidak dengar suara keras hanya berkata la ilaha illallah maka kalau didapatkan man khala la ilaha illallah dakhala jannah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah saat wafatnya masuk surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi hadirat yang dimuliakan Allah kita lanjutkan hari ini kita belum mencerahkan tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah SWT yang pertama ini yang dinaungi banyak yang jelaskan dari Imam Ibn Haya dan Bapak Tenggali sebenarnya tujuh golongan tetapi di antaranya tujuh golongan golongan itu tidak disebut di sini tapi sifat-sifat mereka rata-rata ada di sini maka disebut tujuh golongan ini yang pertama imam yang adil atau pemimpin yang adil. Kenapa? Karena sangat berat menjadi pemimpin yang adil itu berat. Kenapa? Saya bicara tidak usah yang tinggi. Ya, RT sini tu banyak RT. Ini ada sekitar lima 50 ribu muslim muslimah hadir di tempat ini pasti kalau ini ada sebenar. Ini RT, ya Pak kan punya keluarga punya anak, punya kesibukan punya kerja. Belum akan subuh belum bangun tidur. RT, rumah saya dikelir. Bangun tak jelas rumah yang dikelir. Bingung apa? Nampaknya masih di situ. Kalau maling yang masih duduk di situ kan diambil lagi barang malingnya sudah tidak ada. Dia mau Iya, kita laporkan ke polisi. Saya, saya urus, saya urus. Belum selesai bicara dengan orang yang menghilangkan, datang lagi orang lain. Mereka saya rumahnya berbanjir. Ya. Gimana ini Allah yang biarkan begitu saja? Ya ini dari lagi sebentar Pak RT. Siapa siapa yang bisa semalam jaga? Saya bayar uang loh, uang keamanan di mana air yang itu dia? Yang ini dia. Ini hampat air banjir rumah saya. Sudah kita ke kita berubah. pak. Berapa RD, berangkat ke tempat yang banjir. Sampai ke situ, baru kami menunggu di barang. Teriak lagi orang lain. RD, rumah saya kebakaran. Di mana ini? Jalur pendek, harus pendek jalur kebakaran. RD, katanya cuma makan duit dari PRN. Tidak pernah dilihat itu kamu-kamu dari dia punya saudara, punya kerjaan, punya kesibukan yang misalkan RT, RT, RT, RT, buat RT gimana gimana dahulu gimana lurah, gimana ke atasnya makanya dengan susah payah kalau dia bisa berjuang untuk menjadi yang hadir yang sebentar makanan kita pun telepon yang bukan sebentar yang berbanjiran kita pun mungkin yang bisa untuk membantu yang kemudian sebentar menghubungi kepolisian kalau kita bisa kita perlu orang-orang yang punya yang punya harta tidak ganti harta yang hilang kita urunkan rame-rame nah yang seperti ini kan sulit Makanya imam yang hadir seperti itu, pemimpin yang hadir seperti itu, dinaungi Allah di hari tidak ada tempat berteduh selain tempat berteduh yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau sekarang dengar wakil rakyat atau pemimpin berbuat salah, ya dengar juga saya tadi. Jadi RT ini susah, apalagi ke atasnya, apalagi ke atasnya, apalagi ke atasnya. Apalagi ke atasnya. Ya, dia menjadi muda dengan kemuliaan Allah. Jadi betul sahaja Nabi SAW jika yang melihat seorang Muslim telah menjadi pemimpin lalu dia berbuat baik pada suatu kaum dan berbuat kesalahan pada hal lainnya terima kebaikannya maafkan kesalahannya. Lu, tidak yakin tidak yakin ini. Terus melihat kalau pemimpin dinaikkan dijatuhkan, dinaikkan dijatuhkan, Rasul tahu yang tertawa terbahak-bahak musuh-musuh Islam. Itu mereka sama rakyat yang saling hantam sendiri, hancur sendiri. Ulama yang masuk penjara, orang-orang yang baik-baiknya di penjara, itulah akhir dari saling hantar antara musuh-musuh muslimin dan sungai. Jadi mau jelasin gimana strategi mau disempurna mimpi-mimpi yang tidak baik asal ulama yang tahu maka dia mendidik generasi yang baik nanti muncul generasi baik dan gantikan pemimpin yang baik strategi multi indah dan sejenak dan majlis Rasulullah adalah pembangunan dari generasi yang baik generasi yang luhur, generasi aman, generasi yang rukun, generasi yang damai, generasi yang cinta dikir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad hadirin hadirat yang mulia Allah dalam diri yang pertama pemimpin yang hadir yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dengan apa? dengan ibadah kepada Allah maksudnya banyak beribadah siapa yang kalian-kalian ini mulai dari kecil sudah belajar zikir, bapak-bapaknya, anak-anaknya diajak majlis zikir zaman dulu. Anak-anak ini bawa majlis taklim, majlis zikir, akhirnya terus sudah besar. Tidak sama kali lagi. Bapaknya bawa dia ke majlis zikir, majlis mulia. Pendidikan seperti mulai dari usia muda ini sangat penting. Mereka sebagian besar sebagian besar kesuksesan itu muncul dari pemuda yang mulai memiliki untuk mencapai keluaran dari usia muda dari usia muda sudah dibalik hatinya, cintanya memilih majlis, majlis kalau belajar majlis siap berangkat ya Sementara pokoknya Kalau bagian final Sige masih bisa berkurang Yang lain Menang Mulai berkurang Di dunia Yang sampai berkurang di asa Di masa bagian final Bola masih bisa berkurang Ya Mungkin saya ada Dan lagi berkurang Terima dan saya nonton bola Setelah itu orang saya sembuh itu Lalu berapa kali di dalam majlis ini Cuma merupak juga bisa keluar ke sini Kalau merupak juga bisa keluar Saya bawa dua ke sini Walaupun bawa dengan ambulan Rekmat tidak bisa sendiri. Kenapa? Tidak sadar. sadar saudara lalu di hari ini. saudara itu yang mengundangkan. Cuma kita dapat majlis berdua di Kenapa? Binar bola masyarakat Yang sudah segera saya Lapa di Nanti sudah sebuah Rasulullah Maklum anak muda Kali ini awas berdebat Jadi sudah Kami muda Kami muda kita terus mendidik diri kita untuk semakin baik mengasyikkan kita dengan hal-hal yang luar yang mampu kita perbuat. Jangan cari godaan syaitan yang menggoda kita ke hal-hal yang tidak mampu kita perbuat. Kita bermampu tahajud memaksa diri kita. Kalau kita bermampu tahajud ini sudah sholat semua waktu betul-betul betul benar-benar sholat semua waktu kami lagi ke sholat tahajud. Salat lima waktu dulu bisa. Belajar dulu salat lima waktu. Jangan cari puasa sunnah dulu. Ya, bahan bahan bahan sangka demi sangka akan sampai pada bercakunya sebagaimana sahabat Rasulullah Salah kata lukan bila kami sudah dengan Sahabat Allah Lukan bila bila ya, bila ya. Selanjutnya di nasihat yang ketiga adalah Baik jadi yang ketiga pertama imam atau pemimpin yang tadi, yang kedua pemuda yang sembuh dengan ibadah, yang ketiga orang yang mencintai masjid. Nanya dan bahasa, bahasa. Setelah hidup dia dua-dua yang melalui proses datang. Maaf ya, pertanyaan sedikit. Orang yang cinta dengan masjid Bukan berarti orang yang selalu duduk di masjid Ada orang yang hatinya selalu Ada orang yang jasadnya selalu di luar masjid Hatinya selalu di masjid Ada orang yang duduknya di dalam masjid Tidak keluar-keluar tampilan Hatinya di luar masjid ini yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud orang yang hatinya ini sebut telku Muta'alik bin Masajid Artinya keberadaan Keberadaannya tak keluar keluar masjid Keluar masjid keluar sudah Tapi artinya cinta masjid Lihat masjid hanya dekat masjid Sholat lima waktu kalau bisa di masjid Kalau enggak bisa di musyola Kalau enggak bisa di musyola di rumah Kalau bisa tak sholat dengan ada yang memuliakan Allah di sholat di Allah Insya Allah yang benar itu yang memuliakan Allah jadi ada orang yang hatinya cinta kepada Masjid Nabawi dipandang Masjid Al-Aram dan Masjid Nabawi di rumahnya dia hari nangis saya rumahnya yang hadir ingin melihat Ka'bah Masjid Al-Aram Masjid Nabawi Nah ini orang yang mutafik aslinya dengan masjid. Ada orang yang mengatakan kamu kalau tidak sholat di masjid, sholat pun tidak sah. Tanya mazhab mana deh? Mazhab yang belak mana? Rasulullah berkali-kali riwayat Sahih Bukhari dan Muslim sholat di luar masjid. Rasulullah bilang, maka oleh sebab itu jelas dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah salat di masjid tapi tetap sah salat di luar masjid ya jadi hadir yang mengucapkan Allah sekian waktu Rasulullah salat di masjid dan masjid mali di Rasulullah itu baru nah waktu salat itu tak lain salat yang di depannya ada anjir, ada lewat seekor eh, kambing berwarna hitam Rasulullah SAW menjaguminya lewat ke masjid hadir hadirat yang dimuliakan Allah tapi tentunya salat di masjid jauh lebih afdal dari salat di luar masjid ha, ini di sini ada masalah ada orang kata kepada saya hadir saya sumpah ini masjid bersih-bersih datang kelompok orang minat di masjid Bahawa kelompok masjid kotor berdasarkan kabur bersih ini datang mengotori masjid atau mengimani apa yang harus kami berbuat? Nah, kita ambil jalan terangkan. Ya, jangan usir orang Islam dari tempat ibadah. Usahakan yang datang mengumpat ibadah di ikat di masjid itu dikasih tahu apa. Ah, kalau mau pulang, kursi dulu masjidnya. Katakan kalau masjid itu masjid, pengen bersih, masjid berubah, mau kotor. Enggak pantas, bersih dulu masjidnya lah dilarang. Lah, lah. Ya. Tapi tergantung kita, ya sudah terlambat. Ya, karena orang muslimin, saudara-saudari kita juga. Ya, lalu pertanyaan lagi, di mana kekuasaannya kita? Kenapa orang-orang Islam ini tidak mau mengajak saudara-saudaranya sholat memenuhi masjid? Ibadah itu bukan cuma masjid doang. Ya ibadah tidak membunyi bahagian ibadah kerja untuk bersedekah tidak ibadah nikah juga ibadah membidik anak juga ibadah bukan di masjid jadi untuk saudara-saudara kita yang sudah ikut dalam jamaah ini selalu berjamaah masjid saya akan juga punya keberanian bagus tapi yang mencela orang yang tidak memperbuatnya dari jempol dari kiri. Ya, ngajak orang masjid itu perbuatan yang sangat haru. Mencela orang yang tidak ngajak orang ke masjid itu pahala hati sendiri. Hadirin hadirat yang mulia Allah. Selanjutnya yang keempat adalah orang yang saling menyayangi kepada Allah dia saling menyayangi kepada Allah Subhanahu bercinta ya. dengan sesuai dengan yang dimaksud bukan pacaran saling menyayangi karena Allah itu saling beta untuk mencapai kehidupan ibadah di umumnya Quran juga tidak punya saya punya Quran dua itu pakai kamu kenapa tak mandi? Saya tidak punya kenalan. Saya punya kenalan. Kakak saya kalau malam mesti pakai, pakai tu. Itu namanya saling menyayangi kamu Allah. Bisa sebuah kenalan eh, di masjid, di masjid, eh, di mana pun saling menyayangi itu maksudnya saling menyayangi kamu Allah itu saling menyayangi untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Jangan dibelokkan maknanya tidak bisa eh, bertemu, saling menyayangi karena Allah dan saling berpisah karena Allah. Bisa berubah pernikahan, ya nikah jumpa di majlis atau jumpa di mana, jumpa di mana orang di mobil pun dari jauh, orang yang baik di mana ya saya bilang dari jauh orang yang baik di majlis itu mau jadi di mana, jadi di diskotik jadi dulu yang baik, jadi mati dia dia orang yang baik, ngaji dulu tapi dia akan datang mati sendiri dulu dulu dia itu baik-baik jadinya di majlis, dia akan mati sendiri dulu maksudnya pulang, mereka tidak ada orang yang bajunya itu orang maksudnya juga ada di majlis jadi majlis, dia akan Allah bertemu karena Allah berpisah karena Allah maksudnya berpisah karena Allah ini berarti ada ketidakcocokan yang sama-sama sebabnya Allah bukan sebab dunia ini maka ha, membuat bisa melakukan itu mengapa yang benar sangat keluar dari diri jika keluar dari nafkah yang punya rumah karena tempat berteduh, tempat tinggal. Itu nafkah primer terus harus oleh suami. Jadi kalau nafkah sekunder dan tersier, sekunder itu seperti motor, seperti kerja, kerja primer. Jadi nafkah yang sangat dibutuhkan. Yang lain lainnya, nah itu nafkah yang seperti itu, itu bukan hal yang wajib. Ini tidak bisa dipenuhi nafkah yang haram alim hakim tadi sudah hari kerjanya bisa pergi wajar kalau kita bisa atau sebaliknya kamu terlalu berlaku saya tidak suka maunya hal-hal yang mewah-mewah saja saya mampu seperti kamu kamu tu kamu saya tidak suka tapi punya istri seperti orang yang seperti itu misalnya nah ini bukan hal yang berpisah dari dunia Allah tapi yang berpisah sama Allah itu adalah seperti di dalam melihat sebilah atau di dalam alat yang memang karena Allah ya hal seperti itu bisa saja berpisah dengan sama-sama itu karena Allah subhanahu wa taala dan jangan dibelokkan maknanya saling disifat karena Allah saling disifat karena Allah Semoga lagi boleh dong kita pacaran dengan Allah dan putus dengan Allah. Akhirnya yang kedua suara pacarnya laki wanita yang dia setan. Itu kisah karena setan masalah karena setan. Jadi hanya beda dengan orang yang eh, berhubungan baik. Jadi berhubungan baik dengan wanita yang tidak murid itu tidak boleh. Boleh pun tidak melanggar syariat. Zaman sahabat juga para sahabat bicara bertanya kepada umum ini. Kirim surat boleh. Banyak para sahabat ya, sahabat-sahabat wanita yang berdagang di pasar. Tapi tidak melewati norma kesopanan adat syariat. Jadi, SMS-an boleh, boleh. Tapi hati-hati kalau sampai masuk ke arah-arah yang mulai buruk Mulai ajak ketemuan, ketemuan arahnya ke sana, ke sana, ke sana Allah sudah berfirman Kalau sampai dikatakan, ya saya akan berzina kok, untuk merasa mesak Cuma SMS, aku belum belum bercakap bercakap, tapi bercakap yang mengarah kepada hal itu itu sudah dilarang oleh Allah Taala bersinar. Inna Allah Taala berfirman, besar sembilan, jangan dekat di sini, apalagi di sini, dekat di sini jangan, apalagi di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis Muhammad orang yang berzina dengan tetangganya jauh lebih dari sepuluh kali lebih besar dosa yang dari berzina dengan orang lain. Kenapa? Karena berkhianat dengan temannya sendiri. Dosanya sepuluh kali lebih dari sepuluh kali lebih besar. Akhtar yang dari daripada ia berzina dengan orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam berkah. Ayo waktu kita sedikit. Selanjutnya adalah orang yang diajak berzina. Seorang pria ini, pria ini sebagai ulama juga mengatakan jika wanita pun demikian. Dia diajak berzina oleh seorang wanita cantik, kaya, dan dia berkata sungguh aku takut kepada Allah ucapan ini maha Allah bukan karena nanti saya dipanggil nanti saya ditutup. bukan aku takut kepada Allah kalau berzina ini harus jadi orang wanita yang cantik punya harta menyukai seorang pria masuk ke rumah pria beribadah itu Lalu dia berkata, aku ingin berbuat yang tidak baik dengan berbuat hal yang seperti itu, dengan berjima dengan Maka laki itu untuk mata. Lalu dia berkata, sudah, sudah, sudah, aku sudah pakai hijab pakai kabir. Kalau bisa mata, begitu dia buka, lihat perempuannya sudah membuka seluruh pakaiannya. Maka pria itu memalingkan wajahnya, Allah jadikan wajah wanita itu gelap sehingga dia wafat saat akan hangus seumur hidupnya karena dia telah menipu seorang pria yang saleh itu. Lainnya kejadian seorang wanita. Riwayat di dalam riwayat yang sahih Ketika seorang wanita itu dia datang diikuti oleh seorang pria, dia senang semua wanita. Aku mencintaimu, ya. Sama saja aku kepada orang tua lebih dari itu aku tak mau. Lama, ya, kalau lagi kalau benar apa satria, lama tak mau, ya ikuti ini bapak hanya bapak dia naik kaki lah itu bapak berada sesuatu hal yang jauh ikuti naik kaki lagi juga mulai berkat dilihat orang lain sudah lebih paham tidur. dia lihat orang lain itu duduk belum tidur belum sedikit wanita solehah wahai saudari belum tidur dia berkata dulu Baik saudari Ini sekarang Orang-orang Lalu sepi. Nanti itu, Maka orang yang ada berkata Coba periksa Apa semua yang ada tidur Kalau semuanya sudah tidur Tidak ada yang melihat kita Aku siap berbuat denganmu apa saja yang kau mau. Kau minta bersiap langkah dan bisa duduk maka semuanya tidak ada yang melihat dia. Jadi ada satu mana ini? Apa ada yang mau ini semua? dua semua? Subhanallah, tidak ada satu pun yang bangun. Tanpa dia, saudari, tidak ada menyakitkan semuanya itu. Saudari itu berkata, apakah Allah tidak melihat Apakah Allah itu? Melihat itu dari semangat berubah menjadi madu dan memenuhi Sedari Allah melihat kita Kalau Allah melihat kita Kira-kira apakah kesulitan malu kepada Allah ingin berwajah seperti ini pada akhirnya dan mengikutiku dari tempat yang jauh sampai ke sini. Allah melihat dan jika kau saat ini mati, kira-kira bagaimana kau dijawab di hadapan Allah? Pria itu menutupkannya dan pulang. Sekali kemudian terdengar kabar seorang pria soleh, seorang wali Allah wafat. Kuatkan itu orang-orang yang musuh jenazahnya. Jangan kita bertanya siapa orang soleh wali Allah yang wafat itu. Nama yang disebut ternyata orang pria itu yang wafat dengan wanita ini. Dia dulu menggoda seorang wanita ikuti sampai kehilangannya dinasihati. Dia pulang obat kepada kepada Allah. Allah angkat dia menjadi wali Allah subhanahu wa sekarang Sebab waktu sebelah bukan Masih Ya Berapa minggu lagi Kita sudah satu dua minggu lagi Berhadapan insyaAllah Dengan guru kerja kita Masih Nah, ini kemarin Muhammad Sanjaya Tentu saja dia orang susah yang datang. Berapa pak? Sekian. Kalau kalau tawar katanya tak segitu, tak tawar lagi. Ayah. Niatnya bukan untuk membeli barang itu, membeli barang itu, itu masalah lebih kurang. Tapi untuk bersedekah pada dia. Jadi, itu namanya sedekah yang sembunyi-sembunyi sampai yang disedekahi pun tidak tahu. Itu pahala yang sangat besar Namun ada beberapa Pahala ini sangat besar Itu pahala yang sembunyi-sembunyi Yang kedua pahala juga Pada yang sedekah Sangat terang-terangan Demi orang lain mengikutinya Itu riwayat saya muslim Ada pahala yang terang-terangan sedekah Supaya orang lain mengikuti Bila ini yang saya raya banyak dari orang yang sedekah mau dia angkat ini seribu dolar saya keluarkan akan saya ada sih, gua, gua saya lima ribu, saya tiga ribu. semuanya, coba kalau dia diam dia, keluar, tak keluar. Tidak ada ibu, mami, mami. Nah, itu lah jadi yang tidak saya berikan Jadi dua dalam masalah ini. Soalnya dia mesti sembunyi sembunyi dijawab oleh Allah. Sudah Allah jadi kiamat. Namun orang yang ingin berbuat sedekah sembunyi-sembunyi namun dia melihat orang lain tidak banyak yang banyak yang tidak mau bersedekah maka yang bersedekah dengan terang-terangan dia mendapatkan pahala ini walau bersedekahnya terang-terangan karena niatnya ingin sembunyi-sembunyi tapi karena keadaan sikor maka dia mengeluarkannya dengan terang-terangan ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Demikian tidaknya kehidupan Demikian mudahnya jika kita ingin menelaah tindaknya firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semakin hari semakin indah. Lagi. Jadi kata Allah kalian semua berkaitan ini yang terakhir doa untuk kita orang yang berusaha mengingat Allah sendiri yang mengalir air kemarin. Mari kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengajak belajar kita setinggi tingginya. Rabi malam sepuluh malam sepuluh malam adalah bebasnya Nabi Musa dari tiga alfiyah. Bahkan ya Allah yang besar yang selalu dibantai pengikut Nabi Musa. Selamatnya Nabi Allah dan Rasul Wahai Allah maha hari dan di malam ini Selamatkan kami dari segala hal dunia dan akhirat Kami berkata segala hal Segala hal Segala hal Hal pekerjaan, hal rumah tangga, hal keluarga, hal segala hal doa dan waktu Hal pemikiran, hal kesalahan, hal kesulitan, hal hutang dan segala yang bersifat segala masalah kami selesaikanlah demi kemuliaan sepuluh muharrab di mana kau berikan penyelesaian yang banyak bagi Allah Allah wahai sang maha pemilik bulan muharrab wahai yang maha memiliki sahibul muharrab wahai yang maha memiliki sepuluh muharrab wahai yang maha memiliki kemuliaan muharrab wahai yang memiliki semua kemuliaan bulan wahai yang maha memiliki memuji kemuliaan siang dan malam. Wahai Allah memuji kemuliaan setiap detik dan kejap. Wahai Allah memuji setiap detak dan tuhan baru. Wahai Allah mendengar setiap detak dan keinginan akbar ibarat dan timur puluhan ribu muslimin berkumpul malam ini masing-masing mempunyai niat masing-masing mempunyai keinginan masing-masing ada yang dalam kesulitan ada yang dalam masalah ada yang dalam kebingungan ada dalam kerisauan dan yang dalam kesulitan maka akan kemana lagi kami mohon bantuan kalau bukan kepada namamu yang terhubung dan seluruh nama yang mengawali segenap keamanan yang dengan menyebut namamu terpaham Allah semesta bagi kehancurannya Ya Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. يدكم الشعر حتى تلقى في القرن فالله الله إذا كان لك هاي كيما سرانه مفاقبي حتى لمن يقول نعم الله الله يدكم الله الله نعم ممان فالجوة الجدر لا يسمسك kau jadikan nama yang demikian singkat sebagai obat yang menghalangi dan menjaga hancurnya alam semesta bangsa sebagai tonggak yang menegakkan jalan raya sebagai penunggu seluruh kehidupan sebagai penunggu seluruh alam semesta agar tidak hancur kau jadikan hanya dengan nama wa kullu jami'an ya Allah ya Allah lima tahun setahun dah, sebulan seminggu dah, Setiap detik adalah irisan pertama bagi kami dari perpisah dari Nabi kami Muhammad. Ya Allah. বিগত